mene Trojinoboha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pokud vám, sestri a bratia, aj dnešný deň sa schádzame na toto miesto, aby sme chválili, oslavovali a zvelebovali nášho Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. A dnes si chceme uvedomovať, že je to len a len Božia milosť, že môžeme nielen prichádzať do spoločenstva bratov a sestier, ale že môžeme dnes pristupovať aj k sviatosti Večere Pánovej. Aj my dnes chceme byť e, vďační pánovi za všetko, čo nám dáva, za všetko, čo pre nás robí, že on všetky tie boje, ktoré prežívame každý jeden deň, tak on nám dáva prekonávať. Máme prvú pôstnu nedeľu, nedeľa, ktorá hovorí práve o tých bojoch s pokúšeniami. Tak ako pán Ježiš bol pokúšaný a obstál v tom pokúšaní, tak aj my máme obstáť len vďaka pánovi Ježišovi vo všetkých tých pokúšaniach, ktoré na nás dobiedzajú, doliehajú. Verím, že Pán Boh sa aj dnes k nám tak prizná a dá nám spoznať nielen svoje slovo, ale o Sviatosti Večere Pánovej nám ukáže, ako veľmi nás miluje a túži po spoločenstve s nami, bratmi a sestrami. Verím, že Pán bude milostivý a prítomný svojim Svetým Duchom. Chceme tieto služby Božie začať s predspevom o Ježiši, tvoje umúčenie – a budeme dnes spievať piesne 114, 496, 311 a antifónu 25. Piesne na dnes 114, 496, 311 a antifónu 25. Nech sa Pán Ježiš prizná k týmto našim službám Božím a tak poďme a chváľme ho. Amen. thank you Boh, buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v ducha v pravde modlíme sa. Svetý Bože oče nášho Pána Ježiša Krista, pokore srdca skláňame sa pred Tebou. Ďakujeme Ti, že si nás k tomuto času zachoval, najmä však za milosť, ktorú si nám vo svojom synovi preukázal. Skrze Neho nám naše viny odpúšťaš a v ňom dávaš vzora príklad, ako máme z vody a pokušenie premáhať. Nauč nás poznávať znamenia času, aby sme využívali príležitosť dobre robiť a zlému odoláva. Vyuč nás svojej ceste, aby sme chodili v Tvojej pravde. Buď nám svetlom a silou, spasením a životom svojmu ľudu na veky vekov. Dnešné nedelné evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Matúš v 4. kapitole. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhľadol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Boží. Na to vzal ho diabol do svetého mesta, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží z Otca, vedie napísané, anílom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazilo kameň. Ježiš mu odpovedal, opäť je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zase vzal ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Tu mu povedal Ježiš, odíď, Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať ale jemu samému budeš slúžiť. Tedy ho diabol opustila hľa, pristúpili anieli a posluhovali mu. Poďme sa k modlitbe. Drahý náš Bože a Páne, chválime ťa a ďakujeme ti za to, že sa o nás stará, že nám dáva všetko potrebné pre náš život a že aj dnes nás povolávaš nielen k tomu, aby sme počuli Tvoje slovo, aby sme z neho čerpali také povzbudenie a posilnenie pre náš život, ale aby sme si uvedomovali, že potrebujeme Teba ku každému jednému dňu nášho života, lebo len v Tebe máme nádej, záchranu a v Tebe máme život. Tak ja prosíme o to, aby sme vedeli sa vzoprieť aj my diablovi, zoprieť sa tým všetkým pokušeniam, ktoré na nás doliehajú, aby v tom všetkom, čo na nás prichádza, sme my mohli vidieť Teba a s Tebou výťaziť. Nech je oslavené Tvoje sveté meno. Amen. Zústi slovo Božiemu povstante a počujme slovo Božie, ktoré nám bude zaznievať z prvého listu Jánovho z 3. kapitole, keď v 4. až 8. verši mene Božom čítame. Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu. Hriech je predsa prestúpením zákona. A vy viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy a v ňom nie je to hriechu. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší a ktokoľvek hreší, nevidel ho ani nepozná. Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Amen. To sú Božie slova. Bratia a sestry, myslím si, že každý jeden z nás zažíva vo svojom živote, živote rôzne tie životné situácie. Či sú to radosti, starosti, úspechy a, alebo neúspechy. A často si poz, tak pozdychneme, že, že sa musíme veľmi namáhať, aby sme niečo dosiahli. Pretože každý z nás by chcel len, môžeme povedať, úspech, aby sme boli zdraví, aby sme sa mali dobre a jednoducho, aj keď čo je len malé nejaké také posunutie kúpredu, tak áno, vždy nás to tak dokáže potešiť, povzbudiť, posilniť. Ale pritom musíme si uvedomiť, že nie všetci máme rovnaké schopnosti, nie všetci máme rovnaké zdravie, nenájdeme u tých istých ľudí rovnaké možno pochopenie alebo sympatie. A Božie slovo nám hovorí, že pôvodcom všetkého zlého, pôvodcom aj tých našich prehier je diabol, Satan. On, o ktorom vieme, že bol pôvodne Boží posol, zoprel sa Pánu Bohu, zoprej, zoprel sa tej Božej vôli. To, ako ho Pán Boh jednoducho učinil, to, ako jednoducho tento diabol, aké mal poslanie, zoprel sa tomu a v úvodzovkách našiel si to svoje vlastné poslanie, ktoré ho viac naplňal, viac ho to teší. My vieme, že sa vzbúril voči Bohu. A keď si tak zoberieme, tak diabol povzbudzuje, alebo teda láka aj nás – aby sme sa vzbúrili voči Bohu. Áno, diabol nás volá alebo vedie k zbure. Chce nás manipulovať, chce nás odviesť od pána Ježiša. A my vieme z Božieho slova, že vzbura jednoducho vždy mala za následok také odsudzenie od pána Boha. Na biblickej hodine preberáme prvú knihu Mojžišovu a hovorili sme o tej prvej zbure, o tej prvej, jednoducho nepo, tom prvom neposlúchnutí toho Božieho, tedy môžeme povedať základného prikázania, kedy tí prví ľudia mohli jesť zo všetkých stromov, ale len z jedného nemohli, kde bolo strom poznania dobra a zla. A áno, diabol napriek tomu, že boli Božej prítomnosti, že Boh sa s nimi stretával, že Boh medzi nimi kráčal, chodil, rozprával sa s nimi, napriek tomu títo prví ľudia zrešili. V úvodzovkách sa zbúrili, neposlúchli, proti pá- neposlúchli slova pána Boha. A vo to sme si hovorili aj o tom, že keď sa ich pán Boh pýtal, prečo si to spravil, tak začali sa vyhovárať. Nevzali zodpovednosť na seba, ale začali obviňovať jeden druhého. Adam Evu, Eva Hada. A áno, preto to vidíme naozaj na prvých Biblii Biblia. Vidíme to v celom takom pôsobení Božieho slova, že každý, kto sa vzbúril proti Pánu Bohu, kto neposlúchol jeho prikázania, každý, kto si išiel svojou vlastnou cestou, jednoducho odchádza preč. Odchádza preč od Pána Boha a jednoducho to nie je v poriadku. A to vidíme, môžeme povedať aj dnes pri mnohých tých vlácoch, panovníkoch, tých, ktorí majú moc, že jednoducho to, čo sa im páči, to robia. Ale páči sa to Pánu Bohu? V piatok sme na doraste s deťmi preberali moc slova. A tá, to slovo má veľkú moc. Ako ho používame? Ako s ním narábame? Čo robíme, aby jednoducho sme naplňali to Božie slovo? To, ktoré má totálnu autoritu a má mať totálnu autoritu nad našim životom. To slovo, ktoré má nám dať všetko potrebné. Je pre nás naozaj takouto mocou, zmocnením, kedy k nám Boh ním prehovára. A my sme počuli dnes tie slova z prvého listu Jánovho, kde Božie slovo hovorí, každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu. Hriech je predsa prestúpením zákona. A vy viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy. A v ňom nie je to hriechu. Ktokoľvek zostáva v ňom nehreší. A ktokoľvek hreší, nevidel ho, ani ho nepoznal. Deti, nik vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Drahí priatelia, tak ako tí prví ľudia, Adam a Eva, tí, ktorí boli v Božej prítomnosti, zhrešili, tak diabol napomína aj nás, alebo teda vedie nás aj nás k zbúre, hriechu a možno cez také maličkosti nám hovorí, vieš čo, toto nie je taký problém. Neboj sa tu, keď zhrešíš, to nikto nebude vidieť, nikto to nebude poznať. Toto keď spravíš, to je o mnoho menší hriech, ako robí tvoj sused. Ale viete, Bože slovo nám jasne hovorí, že každé prestúpenie zákona Božej vôli je hriech my nepoznáme väčší a menší hriech, ale jednoducho každý, kto prestupuje Božiu vôľu, Boží zákon hreší. A to si máme aj my uvedomiť. No a, to, a ten hriech nás ďaluje od Pána Boha. Hriech nás berie preč od Neho a vo svojej podstate do nášho života prináša strach, smútok, bolesť, utrpenie. Opäť sa vrátim tej biblickej hodine a tomu, ako sa tí prví ľudia jednoducho správali keď zhrešili, tak mali v sebe strach. Hanbu. Báli sa. A to často postihuje aj nás. Keď zhrešíme, si uvedomíme, aha, niečo nie je v poriadku v mojom živote. Zhrešil som. Mám jednoducho problém. A je tak zaujímavé, že v Božom slove máme napísané, že nielen ľudia E, na ľudí diabol útočil, ale v Božom slove v Novej zmluve máme napísané, že diabol si dovolil zaútočiť aj na pána Ježiša. Počuli sme to zo spievaného Evanília, keď diabol po tých 40 dňoch a nociach prichádza za pánom Ježišom a hovorí mu, aby jednoducho najskôr si zobral tie kamene a spravil si chleby. Aby potom skočil z toho nástrešia chrámu a hovorí mu, vieš čo, nič sa ti nestane. A potom hovorí, vieš, ja ti dám všetko ak padneš a budeš sa mi kláňať. Áno, diabol sa snažil zaútočiť na to, čo možno v tom našom takom ľudskom je, že keď sme hladní, no tak po 40 dňoch a nociach asi by sme boli veľmi hladní, tak najed sa. Alebo keď máme zaslúbenie, že jednoducho sa nám nič nestane, tak áno, diabol bude pokúšať nás a hovoriť, naozaj sa ti nič nestane. Ak áno, tak skoč. Správ, hento, ono. Alebo, vieš čo, ja ti dám všetko. Budeš ako Boh. Tak padneš a budeš sa mi kláňať. A my vieme, že Pán Ježiš na toto diablové pokúšanie hovorí, odiť odo mňa, Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať, ale jemu samému budeš slúžiť. A toto je veľmi dôležité. A my máme slúžiť, máme sa kláňať jedine nášmu Bohu, nikomu inému. Veď už prvé Božie prikázanie o tom jasne svedčí. A ja prečítam text z druhej knihy Mojžišovej, kde máme v 20. kapitole napísané o, bo- o tom prvom Božom prikázaní. Ja som hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som hospodin tvoj Boh. Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synov do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia a preukazuje milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Bratia a sestry, mnohí ľudia si Nájdu však rôznych tých bôžikov alebo bohov a tým slúžia. Veď pre mnohých je bohom práca, postavenie, rodina, deti. Však Božie slovo nám hovorí, že, že my máme slúžiť jedine nášmu Bohu. Dokonca aj iné Božie slovo e, nám hovorí o tom, že nemáme slúžiť Bohu a, a, a e, že máme, nemôžeme slúžiť Bohu e, aj mamone. Že nemôžeme slúžiť dvom pánom. A to, za tú mamonu si môžeme dať čokoľvek. No preto skúsme tak nastaviť také zrkadlo sami na seba. Ako je to s nami? Komu vlastne slúžime? Pre koho žijeme na tomto svete? Čo je pre nás možno prednejšie ako náš Boh? V úvode služieb Božích som hovoril, že téma dnešnej nedele je boj s pokušeniami. A list apoštola Pavla e, efeským kresťanom hovorí, ved náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Áno, ako často nebojujeme proti ľuďom, ale proti zlým duchovným silám, ktoré na nás útočia, proti diablovi, kedy musíme naozaj s ním zvádzať boj, aby sme neprestúpili Božie prikázania, aby sme sa nevzdialili od nášho Pána Boha. A Božie slovo nám nesvedčí, každý, kto pácha hriech, koná proti zákonu. Lebo hriech je prestúpením Božieho zákona. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší a ktokoľvek hreší, nevidel ani nepoznal. Detky, nech vás nikto nezvedie. A ten posledný verš kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Komu patríme? Vstúpili sme do postného obdobia a nachádzame sa v tom postnom období a ten, ten pôst je vždy tak viac určený na to, aby sme si uvedomovali, čo všetko pre nás Pán Ježiš spravil. Že On sa kvôli nám obetoval. Že On niesol ten kríž aj kvôli nám bol obetovaný aj kvôli nám, svoje telo a svoju krv vylial kvôli nám, aby sme my mohli žiť. A áno, možno aj my môžeme cez tento pôst sa tak zamyslieť, aký je vlastne ten môj život. Viete, pre, pre nás ako veriacich to znamená, že, že prehodnotíme. A to by sme mali robiť pravidelne, ale možno pôst je ešte takým lepším časom na to, aby sme prehodnotili svoj čas, svoj stav s Pánom Bohom. A pre neveriacich môžeme hovoriť o pôste, môžeme hovoriť o rôznych obdobiach, aj v cirkevnom roku, aj obdobiach jednoducho e, tých ľudských, ale oni to možno nebudú brať. Nebudú sa zamýšľať, ak to budú robiť sami. Ale nechajú, aby Duch Svetý v nich pôsobil. Aby Duch Svetý k ním prehováral a ukazoval im, toto je potrebné mi odovzdať, toto je potrebné mi vyznať, toto je potrebné jednoducho zmeniť v tvojom živote. Tak ak sa nechajú viesť Duchom Svety, tak aj oni môžu byť povzbudení a napomenutí, zmenení. Áno, Božie slovo hovorí, vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy. V ňom nie je to hriech. Ktokoľvek zostáva v ňom nehreší a ktokoľvek hreší, nevidel ho ani ho nepozná. Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. No Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Veľmi silné slova. Ten šiestý verš hovorí, Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší. Eh, a ktokoľvek hreší, nevidel ho ani nepoznal. Úžasné, ako to možno iné preklady hovoria. Viete, ak pána Ježiša pozývame do svojho života, tak, tak do nás nám, má nás to zmeniť. Že nechceme, nechceme žiť svetom, ale chceme žiť ním. Chceme, aby On nás naplňal. Aby On konal v našom živote. Viete, náš Boh nás aj dnes volá. Poď za mnou, nasleduj ma. Poď, ja ti pomôžem, ja ti dám východisko z tvojej situácie. Aj keď tá situácia môže byť ťažká. Aj keď jej celkom nerozumieme. Aj keď sa pýtame, čo tým vlastne Pán Boh myslí v mojom živote. Ale ak sa mu odovzdáme, tak Boh bude konať. Boh nás bude viesť. A preto nás pozýva k nasledovaniu. Lebo taktiež Božie slovo hovorí v tom 8. verši. Každý, kto pácha hriech, je z diabla, pretože hre, diabol hreší od počiatku. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Ak páchame hriech, Božie slovo nás usvedčuje, že sme z diabla. Alebo inak povedané, že sa nachádzame v tých pavučinách diabla. Že sme tak zmotaní, zamotaní, ako taká obeď pavúka. Neviem, či ste niekedy sledovali, ako pavúk si te, tú svoju obeď alebo korist chytá. Nie len to, že skočí, ale pichne je a potom hneď omotáva, snaží sa dať do tej pavuči. A až potom začne tú svoju obeď jesť, cicať. A takto robí diabol aj pri nás. Najskôr nám vňukne myšlienku, pochybnosť, alebo niečo, čo, čo nás oddiali pred od pána. A potom nás stále moce, moce zamotáva a stále viac a viac namotáva na to ešte ďalšie hriechy, ešte ďalšie veci. Usvedčuje nás. A jednoducho, až sa zamotáme, až zistíme, že sme úplne preč od Pána Ježiša. No Pán Ježiš nás aj v tomto chce posilniť. Chce nám ukázať východisko, lebo Božie slovo jasne hovorí u Izaiáša, že on tú trstinu nalomenú nedolomí, tlejúci knôd neuhasí. Božie slovo hovorí, že opravdivé právo verne prinášať bude, nezlyhá, nestratí odvahu, kým neupevní to opravdivé právo, lebo na jeho slovo na jeho učenie čakajú ostrovy. Áno, Pán Ježiš nad nami ešte nezlomil palicu, ale dáva nám čas, priestor pre pokánie. A dnes nás pozýva, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ktorí ste preťažení, ja vám dám odpočinutie, ja vám chcem dať nový zmysel pre váš život. Áno, náš Boh nás aj dnes pozýva, aby sme pristúpili k jeho stolu a prijali vo sviatosti Večere Pánove také povzbudenie a posilnenie napravenie. Aby sme aj my mu mohli vyznať, áno, Pane Ježiu, ja verím, že Ty si kvôli mne zomrel. Ty si kvôli mne vstal z mŕtvych, aby som ja mohol žiť. Ty si to spravil z lásky pre mňa, lebo ma veľmi miluješ. Dokonca náš Boh nám hovorí o výzbroji o tej výzbroji, ktorú máme používať. V liste Efeským ju máme napísané v 6. kapitole. Kľudne si doma môžeme prečítať list Efeským 6. kapitolu 13. až 17. verš, kde máme napísané o tejto výzbroji Božej. No dnes poďme k pánovi. Náš Boh nás pozýva. Poďte. A môžeme aj my mu tak vyznať, áno, páni, ty vieš o mne úplne všetko. Prosím ťa, pomôž mi. Pomôž mi v tom boji proti pokušeniu. Tých veciach, ktoré ma vzdialujú a už ma žiť pre teba. Aby tvoja obeď, tvoje dary, ktoré mi aj dnes ponúkaš, ma občerstvili a posilnili. Amen. A tak po tomto napomenutí povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a jeho nemilosti zaslúžili, uznávate? Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete. Lutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov, kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, pláčúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosrdenstva pre zásluhy umúčenia a smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte? Amen. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previdenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšite si svoj život. Sľubujete. Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, drahí bratia a drahé sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostnému Pánu Bohu v úprimnej modlitbe. Samo takto spovedajte. Pane náš, prichádzame k Tebe, lebo len v Tebe máme nádej a istotu. Ďakujem Ti za to, že Ty nás vo všetkých tých našich pokušeniach, to všetko, čo na nás dolieha, voláš, aby sme za Tebou išli, aby skrze tak pôsobenie Tvojho Svetého Ducha sme sa oddelovali od toho zlého, od toho, čo je hriešné, od toho, čo je to, čo nás privádza do záhuby a aby sme išli za Tebou za našim Bohom, Pánom a Spasiteľom. Tak aj dnes chceme, Pane, vyznávať, že sme hriešni. A často porušujeme Tvoju vôľu a, a možno robíme veci, ktoré nie sú v poriadku. Prosíme, odpúsť nám. Daj nám novú silu, novú nádej do nášho života. Uč nás na Tvoju chválu a slávu a daj nám spoznávať aj znaky Tvojho príchodu. Aby sme mohli aj my byť pozvaní na tú na tú svadbu baránkovú, oslavu Tvojho svetého mena. Daj, aby aj dnes Tvoje telo, Tvoja krv nás nielen povzbudili a posilnili, očistili, ale priviedli takému hĺbšiemu poznaniu, hĺbšej viere a odovzdaniu sa do Tvojich rúk. Prosíme, Páne, buď s nami a ved nás. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho pokánia. Preto ešte povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja nehodný Boží služobník dám rozrešenie, že vám odpustí Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy? Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez círke udelujem vám, kajúcim riešim ľuďom Boží odpustenie hriechov, Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Hore srdcia naše, Hore vďakov vzdávajme hospodinu, Bohu nášmu. Bohu. ste dôstojné a spásonosné, a aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večený, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista Pána nášho. Pre Neho si láskavý k nám odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám väčšiný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Svet. nebesá. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na vek. Ježiš Kristus, tú noc, keď bol zrádený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To dočiňte na moju pamiatku. Pán, podobne po večeri. Vzal kalich dobrorečil a dal im hovoriac. Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To či čokoľvek budete piť na moju pamiatku. budete príjmať od pánov, preto sa vás ešte pýtam, či veríš, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete príjmať práve telo a pravú krv nášho pána spasiteľa Iša Krista. Veríte? Verím. Nech vás Pán Ježiš Kristus utvrdí v tejto vašej viere. A tak prístupte, príjmite najskôr osobné rozrešenie a potom dary Svetej večere, oslavujúc nevinnú smrť baránka Božieho za nás na kríži ukrižovaného. A veľa viac, že On sa o nás postará každý jeden deň nech on stará sa aj o nielen o toto príjmanie Sviatosti Večere Pánovej, ale o každý jeden deň nášho života. Prvé dve kola budú prislované kališky, potom bude spoločný kalich. Počas Večere Pánovej nám bude slúžiť kapela. Deus. A dovolte mi, aby som teda prečítal Ak Aby mal niekto záujem poskytnúť 2% z daní, e, bude pod väžou, neviem, či už dnes alebo od budúceho týždňa tlačivo na poskytnutie 2% e, pre našu neziskovú organizáciu Adam. Teda ak by niekto mal záujem, môže tak urobiť. Tak ako to pravidelne hovorím, tak aj dnes spolu s bratom dozorcom vás pozdravujeme a prajeme vám, aby vás Pán žehnal, viedol svojou milosťou, naplnal svojim svetým duchom a každý jeden deň vám ukazoval, čo má pre vás pripravené. Nech je náš Boh s nami. Teraz po požehnaní budeme spievať prvý verš piesne, potom antifónu a záverečnú liturgiu a nakoniec zvyšné verše piesne. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dara účastnenstvo Ducha Svetého, nech sú a zostáva so všetkým vami až na veky vekov. Amen. neprávosti všetkých nás. Pre nás objedný, ako baránka na zabitie. Pánu Bohu nášmu poďakujúc, modlíme sa. Vďaku a chválu Ti vzdávame, Pani náš Ježiši Kriste, ktorý si nám ukázal cestu a spôsob víťazstva nad pokušením. Vzal si na seba bremeno našich slabostí a odolal si zlým zvodom. Poznal si trpko zodriekania i márnosť túžby po veľkosti a snahe prekonávať seba. Bojoval si ten dobrý boj dôvery v nebeského Otca jeho slovo ti bolo zbraňou, ktorá premá všetky nebezpečenstva. Nauč nás poznávať seba, aby sme nehľadali zalúbenie v sebe a nezotrvávali vo svojich omíloch. Daj nám pamätať, že iba mocou Tvojho ducha môžeme prekonať každé pokúšanie. Ty si nám otvoril srdce pre pravdu Tvojho slova. Utvrdzuj ho preto medzi nami teraz i na veky vekov. požehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svou tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časený i večný pokoj. bratia a sestry, chcem vám popriať, aby vás Pán žehnal, viedol svojou milosťou a každý jeden deň, aby sme si uvedomovali, že On je k nám dobrý, On má záujem o nás a chce nás viesť. Nech je Pán s nami.